abanyagihugu baba mu gice cya karitsiye gatatu muri zone ngagara mu gisigara cya bujumbura basaba kuronswa amazi ku gutinya indwara ziva ku isuku rike bamwe mu bitabye uruganda rwatunganijwe igitega n'ubusitanganje bujejwe yinjira ry'uburundi muri eyase babona Kishingwa ishingwa mu bya politiki muri uwo muryango ngo koroha mu gihe ingorane ziri hagati y'ibihugu bimwe bimwe by'uwo muryango zotoregwa inyishu imiryango ifise amatongo mu karere k'amasaka komine butihinda mu ntara ya muyinga ahagiye gucukugwa inzahabu basaba miliyoni cumi na zitanu ku hektare guserukira urwego rujejwe iby'ubutare akabasaba ariko gusaba yajyanye n'agaciro ko ku mitumba mu ntara ya ngozi mu mwunga wa rukeco urufunzo rufunzo ribonwa kumwe mu baserukira abandi n'abajejwe intwaro byagaragaye kuri wa kabiri gitega mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikanganje bujejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC bakaba basiguriwe igikorwa c'umugwi w'abahinga ba EAC bariko bategura ibyirizwa nshingiro izogenga urwo runani rwa politike bamwe mu bitavye urwo ruganda abona ko uko kwiyunga gukoroha mu gihe ingorane ziri hagati y'ibihugu bimwe bimwe by'umuryango zotorerwa inyishu nk'utubaza Arthur Kavabushi muri iyo nama yo guhimiriza aho ibikorwa by'ubwiyunge mu bijyanye na politiki bigeze mu muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko abayitabye bagizwe n'abashingamateka abakenguzamateka abaserukira baburamatari abasitaneri abatwara imigambwe n'abandi barashyikirije aho bahagaze Hatungimana Albert musitanteri wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo ati kwiyunga vyorindigwa ivyo bivyo vyose iyi konfederasiyo tugiye tujemo hariho akantu twosaba tuwosaba kakabanza kakigwako utubazo hanyuma turi hagati y'ibihugu jewe 'umuntu yarongoye yuko bine kuri ibyo urongoye abahinga b'abarundi bari mu mugwi utegura ubwo runani avuga ati turifuza yuko hoba abantu batatu bane mm, umunyabusika umunyabusoni nyakabarore abantu bazotunganya neza abadegisitere bose bahari ukuntu uburundi ubirongoye ava mu gusungana icegera n'abariyenze kurenga mu gihugu cya Kenya umunyamabanga n'abariyenze kurenga mu gihugu cya Tanzania turabona yuko muri biro ibihugu tubona ko twokwita bito bito turabona yuko atakibanza gikwiye barose kuri ayo makenga uwo muhinga asigura gutya icyo twarwanira twashaka yuko inyungu zacu mu Burundi ziba representées par ayo bakaba turi garanti yuko icyo dushatse gupereza pase muri komite tubishaka Tanzania urwo ruganda rukaba rutegura imigwi itandukanye izobonana n'uwo mugwi w'abahinga b'ibihugu bya afurika y'ubuseruko cyo gutegura ibwirizwa shingiro rizogenga urwo runani rwa politiki rw'ibihugu bya afurika y'ubuseruko abo nabo bakazoshika mu burundi ku igenekerezo rya cenda ukwezi kw'icenda uyu mwaka babanze kubonana n'umukuru w'igihugu bakazomara iminsi itanu arthur kavabushi gitega radiyo isanganiro tugushimire Arthur Kavabushi makuru ajanye n'imibano abanyagihugu baba mu gice ca quartier ya gatatu muri zone ngagara mu gisagara ca Bujumbura bugariwe amazi bahagaritswe mutima n'ubuzima babayemwo bavuga ko n'ingingo mperekeza zo kubaronsa amazi zari zemewe na regidezo zitakurikijwe bagasaba kuronswa amazi ugutinya indwara ziva ku isuku nke inkuru tubaza Elinibere nibigira Ico gice ca kasi ya gatatu ya zone ngagara mu gisagara ca Bujumbura kimaze iminsi itatu kitagira amazi nkuko bivugwa n'abanyagihugu baho bemeza ko ingingo yo kubugarira amazi yavuye ku ishyirahamwe regidezo n'abajejwe intwara mu gisagara ca bujumbura kubera hari hasigaye haza amazi acafuye hariho umwanda rero byazanana n'amazi mabi nico gituma ngira baba barayugaye kubera kuva hirya ejo nta mazi turaronka ubu amazi tugenda muri seti tubuze muri seti tukagenda mu kamenge mu kamenge tugatanga amahera tukayavoma nka twebwe turi abantu benshi urumva naho ntituronka rero ukuntu twoza turagenda tuyarondera muri icyo gice ariko harumvikana umunuko uvuye mu mpangu bamwe muri abo banyagihugu batishirahamwe regidezo ryari gemeye ko hari amazi azoza arazanwa n'amashirahamwe y'ubutabazi ariko ngo ntivyakozwe bagasaba kuronswa amazi meza batarategwa n'indwara ziva ku isuku rike hari ngaho haruguru mu irogare nyene bica bivangana n'amatwarete tukaca turonka amazi mabi amazi y'amatwarete baje kuturabira ingene vyifashe ariko tubaheruka ico gihe ntibarasubira kugaruka nuko dushobora kwandura indwara nyine ziturutse ku isuku rike nk'ikiza cyakorera nk'uko murabizi ko ngaha mu gisagara cya bujumbura nyine ari hatari n'amacinya icyo dusaba naco ni uko bobyihutisha tukaronka amazi meza kuri uyu wa mbere inyuma y'urugendo rw'ishyirahamwe regidezo abajejwe intwaro n'abatowe muri meri ya bujumbura harahagaritswe itangwa ry'amazi muri ako gace ngo kuko byari byibonekeje ko amazi bakoresha yavanganye n'imicafu yo mu tuzu twa sugumwe tugushimire elinibel nibigira tukiri muco gisata c'imibano miryango ifise amatongo mu karere k'amasaka komine butihinda mu ntara ya muyinga hagiye gucukugwa inzahabu ntirumvikana leta ku muzibukiro utangwa ku matongo mu nama kubegwa n'ico kibazo ku musi wa kabiri muyinga bene amatongo asaba miliyoni cumi na zitanu ku hektari ubuserukira urwego rujejwe by'ubutare basaba kusaba yajyanye n'agaciro ko ku mitumba kugira vuba sosiyete imaze umwaka urenga ironkejwe akarere ka kiro kilometero kwadarato mirongo ine na zibiri itanguriye gucukura inzahabo Dieudonne Nzeyimana mu nama ihuza abanyagihugu baserukira abandi mu basaba umuzibukiro abo mu rwego rw'igihugu rujejwe ivy'ubutare OBM abajeje intwaro na Societe African Mining Burundi yahawe uruhushya rwo gucukura inzabu n'ubundi butare barumvikanye bijanye n'ibitegwa ku isi ndimwa habukubangira Jean Claude Nduwayo umuyobozi wa OBM arasigura igituma ibiciro twasanze bo bipfuza amahera menshi nk'uko twofata ko kumengo ni mu gisagara ko bishimikije iteko nshikiranganje cyo w'ibihumbi bibiri n'umunani naho twagerageje kubasigurira yuko iryo tegeko rikora mu bisagara ntibashoboye kubitahura tukaba tuvanye twumvikanye yuko uja kwiyumvira natwe twaheza tukajya kuvugana n'abadukurira kugira ngo haheze hafatwe ingingo zibereye igishyirahamwe African Mining rishobore gutangura akazi karyo abanyagihugu bakabona ko ari ukunyanyaswa kiganiro twari twagiranye na twari twavuganye ibihumbi bitatu n'amagana ku metero kwadarati usanga barabyanse ngo bemera ngo bibiri mu nama iheze ubu tuje mw'iyi nayo ikurikira n'ibyo bibiri baratwihinduye turahavuye turemera n'icatanu n'icatanu baracana twe dusaba leta ko yodufasha ikadukurikiranira kabisa iyi sosiyete iratunyanyasa cane ku munsi wa kabiri bumvikanye gushiraho umugwi uhurikiyemwo abaserukira impande zose niyo vyanka umwumvikano hazofatwa ingingo ngingo shikiranganji bafatiye ku gaciro gasanzwe gatangwa ku matongo y'aho hantu atakuraba ko harimwo inzahabu uko ngo imyonga irimwo urufunzo ngo rikwiriye gukingirwa kuko ngo rufise akamaro kanini mu gukingira ibidukikije eka no mu butunzi nk'uko bivugwa na Tade Manirakiza umuhinga mu byo gukingira ibidukikije abivuze mu gihe ruriko ruribonekeza ruhera ahatari hake nk'uko mwonga wa Rukecro n'ahandi mu ntara ya Ngozi nk'utubaza Apollinaire Muzagara umwonga wa nyakijima ku ruhande rw'aho bita rukeco nta rufunzo rukihari hose ubu hari indimiro n'inyanja zororerwamwo amafi mu myonga ya kimenyi nyabihanga imyonga isangiriwe n'amakomine gashikanwa ruhororo na ngozi naho nyene urwo rufunzo ruriko rurahera kubera abaharimo Kadimani Rakiza asanzwe ari umuhinga mu gukingira ibidukikije avuga ko imyonga mwene iyo iri mu rufunzo atari iyo kwanjanjwako ngo ikwiye gukingirwa kuko urufunzo rutuma aho ruri n'aho rwegereye haguma habombye ngo aho urufunzo ruri kubera mu ntimatima harimo ibintu bimeze nk'iponje ngo iyo ponje iragumya imicafu iri mu mazi gutyo ngo hagatemba amazi meza ngo ahantu hari urufunzo ruharirukirwa n'ibindi binyabuzima nk'inyoni zarikayo inzoka n'ibindi mbere ngo hakamera n'ibindi byatsi abantu bakeneye gutyo rero urwo rufunzo ngo rugafasha cyane gukingira ibidukikije urufunzo iyo rukuze abantu bararutema kugira ngo hamere rushasha muri iki gihe ahatari hake mu guparata amazu ngo bakoresha imisegetera bahawe ngo bikingire malariya mu gihe bahora bakoresha imihotora ivuye muri urwo rufunzo n'ibindi nk'ibigara n'intara mu ntara ya Cibitoke gwashize hamwe imitahe mu rudandazwa hagama telefone n'ibindi bikoresho byayo ngo gwarateye imbere ubu rukaba rugeze ku gwego go kuja kurangura idubai kurangura idubai hamwe mu gihugu c'ubushinwa ngo gwaruka rugasaba n'abandi ko boshira inguvu hamwe nibagume bareze inze kandi nibahe nibabe nabanyamigenda ko abadandaza bakurira bakaba barasaba kuza baragiranira amasezerano kugira birinde amatati ibyo tubaza Alex Ndayiragije urwo rwaruka rwagiye hamwe rukajya ruriyungunganya mu kudandaza amatelefone n'ibindi byuma bikenerwa muri ayo matelefone bita akiseswari mu gifaransa ruva cyane cyane mu makomine ya mugina mabayi na rugombo hari abavuga ko ari babiri babiri reka hakaba harimo abashika batanu batanu abatari bakibamenyesha ko batanguje amafaranga umwe umwe ashika umuriyoni reka hakaba n'abashyira hamwe amafaranga umwe umwe ashika miliyoni zitanu ayo mafaranga ngo akaba bamwe bamwe bayakuye mu ngurane bahawe n'inshuti n'abagenzi babizeye abandi nabo bavuga ko bari barigeze kugenda guca ingero mu bihugu bya Mozambique na Zambia eka abandi bakaba abakozi ba leta bakuye umutahe mu ngurane z'amabanki abo twagiye turavugana baremeza ko ubu bashoboye gutera imbere bakaba basigaye bishikira i Dubai hamwe no mu Bushinwa mu gihe bari batanguye barangurira Bujumbura ku bagiye muri ibyo bihugu cyangwa bagatuma abagiye kurangura muri ibyo bihugu ubu rero hari abamaze gushinga amaduka mu gisagara cya bujumbura abandi bakaba bayashinze mu makomine bavukamwo urwo rwaruka rero rusaba bagenzi babo kutaguma bazera inze bakanasaba kutaba nyamwigendako ngo ntibashyire ingufu hamwe kuko nabo nyene bashobora kuba abagwizatunga bagahereza imitaha abandi ubu rero bamwe mu bamaze gutera imbere muri urwo rudandaza barashobora guhereza imitaha abandi reka bagatanga n'akazi abadandaza twagiye turavugana ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke basaba urugo rwaruka rwashize ingufu hamwe ko rutosubiranamo eka bakanabahanura ko boza amasezerano imbere yo gushyira imitahe hamwe bikazotuma mu gihe bacanyemwo haboneka icyo abatunganiriza bafatira ko mu Cibitoke Alexis Ndayiragije Radio Isanganiro Isanganiro, Isanganiro. amazi itandatu mirongo ine amakuru arabandanya kuri radiyo isanganiro hari borokeza amacupa yo mu bwoko bwa plasitike mu bibanza bitandukanye bihurirwamo n'abantu benshi mu gisagara cya bujumbura bamwe mu banyagisagara bavugana na radiyo isanganiro bagasaba ko ikoreshwa ry'ayo macupa yo mu bwoko bwa plasitike bihagarara kuko atasuku ririmwo mu gihe abakoresha hamwe n'ayo macupa bo babona ko ayo macupa afitiye akamaro inkuru ya mugenzi wacu emerisha niyo nkuru kuko hari ababigirira isuku n'uwo avuga ati yego basi barabicije ni mu mazi n'abandi batozapfa gusukamo kugira ngo bironderere amahera ni hatahari abo ni bamwe mu bakoresha ayo macupa yo mu bwoko bwa plastique twasanze mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ikoreshwa ry'ayo macupa atari ryiza kuko ngo kenshi na kenshi usanga n'isuku ry'ayo macupa ritibonekeza kubera nk'ikintu umuntu aba anyweramwo uko ugitoye mw'iyarara si n'ahantu haba hameze neza ego yaba ari uvuga ati ni umuntu akaguza aguze kinju arayinyoye aho nyine basukiye uyitora mugana akantu kaba kamaze nk'indwi sijui ntubuzi ibyagiyemo indani urumva ah, ibintu biba bitangaje uyu munyagisagara wewe akavuga ko leta yoraba ingene ayo macupa yokugwa ku rubuga canke ngo ikaraba ukundi kuntu yobitunganya kugira ngo amagara y'abantu akingigwe nuvuga ko abadukoresha barabona ko bifise akamaro mugabo ntibabona ingaruka mbi y'ingwara z'ivyaduka ifatiye ku isuku rike ariko nimba hariho iryo hinguriro kumbe nabo boza bogitura kugira ngo nababereke ukuntu boswa kwiyungunganya ku gituro c'amabisi yunguruza abantu baja mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ahibonekeza mwe nayo macupa abakorera bagasaba ko ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwotunganya ikibanza cyo gutamwo imicafu harimo naye macupa yo mu bwoko bwa plastike muri ico gituro mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri akavuga ko imicafu ugiye kuzahira kugwaho ku misi ya kane yahariwe gukingira ibidukikije kurikira hari ibikoresho tubona ku kiyaga tanganyika cyangwa mu makanivo aho duciye ibi ni byiza ko mubibona ariko ni byiza ko munumva yuko dukwiye guhindura ingendo ntawo kwama agendera muri ibyo imyaka n'imyaka kandi tuzi ko bifite ingaruka mbi ku bidukikije ku magara y'abantu na cyane cyane kuri iyi si ndimwa ngira ngo murazi ko twashyizeho itegeko nshikiranganje rishyiraho eh, umunsi wa kane burindwi ujyanye no gukingira ibidukikije twarasabye ko ngaha mu gisagara bokora ibikorwa byo gusukura amakanivu twashaka kwibutsa ko uwa kane wahariwe ibidukikije ngaha mu gisagara twasabye yuko bokora ibijyanye n'isuku muri ibyo bijyanye n'isuku rero muca yuko n'ubu tubona mu makanivo eh, birimo ikindi twasabye ni ugukingira inkengera y'ikiyaga tanganyika ni ukuvuga aya masashe yose twama tubona n'aya macupa purasitike tubona hajya ku nkengera y'ikiyaga mu bisanzwe ku wa kane buri ndwi nicyo dukwiye gukora akabari hano turangirije amakuru twe twabateguriye ariko kuba yafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zigize no makuru abanyagihugu baba mu gice cya kati ya gatatu muri zone ngagara ni mu gisagara cya bujumbura badafite amazi basaba kuyaronswa ku gutinya indwara ziva ku isuku rike bamwe mu bitabye uruganda rwatunganijwe igitega ku munsi wa kabiri n'ubushinganje rw'injira ry'uburundi muri eyase babona ko ishingwa ry'ubwiyunge mu bya politiki muri uwo muryango wo koroha mu gihe ingorane ziri hagati y'ibihugu bimwe bimwe byo n'umuryango dotoregwa inyishu